si mnohí môžu dnes napríklad nohy močiť niekde v lavoriku, dá sa aj na priedomí, pretože počasie aspoň tu v Banskej Bystrici tomu celkom nahráva. V kalendári 18. jún a vo vysielaní Rádia Slobodný vysielač Tajomstva zdravia dnes verzia s poradovým číslom 341. Keď hovorím dnes, tak je to deň, ktorý patrí napríklad aj piknikom, je to Medzinárodný deň piknikov. Už sme tú tému svojho času rozoberali, ale môžeme sa od toho odraziť aj s mojim tradičným sparring partnerom Petrom Planietom, ktorému želám tiež pekný dobrý deň. Pekný dobrý deň, pozdravujeme Banskú Bystricu a poslucháčov. Tak schválne, pán Planeta, kedy ste piknikovali, ak vôbec? No, tak, piknik my sme mali naposledy teraz cez víkend. Sme uh, ma, si urobili na zahrade grilovačku. A... a prišiel aj pik alebo nik? Nie, to sme mali návštevu susedu, takže... Á, dobre, vzťahy treba udržiavať, samozrejme. Áno, no svokra, no teraz, teraz takto, že e, svokra to bola, aha. No. Jo, tak ja som myslel, že niekto, kto do rodiny nepatrí, ale v tomto prípade to zrejme asi máte pod kontrolou dostatočne, lebo e, sa stáva, že keď sused príde k susedovi, tak e, keby ste vy, vytasili na stôl to, čo u vás je bežne na stole, tak u susedov to zase tak fičať nemusí, ale svokra je už asi teda teda vycvičená v tomto smere? No, my keď robíme grilovačku a robíme, robíme meso, tak to má rada, tak to sa vždy pridá, takže to už je tak mierne a naočkovaná. Mm -hmm. No ale keby ste chceli poradiť niečo vhodné na taký piknik z vášho pohľadu, z, z vašej kuchyne, že čo by tak posluchač mal najideálnejšie mať na stole? No, čo sa týka zase samozrejme vždy je to podľa chutí. E, niektorí ľudia, keď e, majú radi meso, tak úplne v kľude, keď idú grilovať meso, lebo napríklad preto sa v lete griluje, lebo ten srdcovo systém dokáže, do, dostáva obrovskú záťaž tým, že väčšina ľudí si neuvedomuje, že srdcovo choroby sú na prvom mieste v rámci úmrtnosti, tak preto väčšina ľudí, keď je vonku tak teplo, oni ani nevedia. Oni povedia, poďme grilovať, je teplo, lenže oni nevedia, že z energetického hľadiska to grilovanie posilňuje srdcovo cievný systém. Samozrejme, ak tam majú rafinovaný olej, ak tam majú nekvalitné zložky alebo nekvalitné meso, tak tá grilovačka není úplne tip-top, ale keď použijú, že mám kvalitné mesko a urobím si ho, ogrilujem si, potom k tomu si použijem napríklad olivový olej, cesnák, tak máte super grilovačku, čiže tí meskovi takisto si nemusia povedať, že no, ja tu budem teraz sedieť na cukete, nie? Že čo som ja? <laughs> Nejaký cuketoš, alebo čo? Takže uh, reálne oni kľudne si môžu dať uh, meso, lebo meso nie je problematická záležitosť v rámci grilovania, len veľmi dôležité je, aby to bolo kvalitné meso a akým spôsobom to človek griluje. No a potom každý si môže podľa chutí, ale také, že výborné na grilovanie my predávame v rámci planety, čiže je robí meso, to, sa, to je také, že pšeničná bielkovina, alebo sejtan, Ale robí meso sa kupuje, že robí oválky, Čiže ak niekto nevie, ako to vyzerá, alebo čo to je, tak nech si klikne www.planetanatur.sk a v podstate sej, sejtan a robí meso je najlepšia vec na grilovanie, je sejtan špeciál, nie že sejtan natural si ľudia zoberú, lebo to není potom chuťovo dobré. Samozrejme, dá sa grilovať aj tempeh, ale to, to není nič také, že žiaden zážitok pri grilovaní tempehu. Ale tieto dve veci sú super. E, niekto napríklad, keď sú ženy, tak si môžu úplne grilovať e, zeleninu. No a jedna z vecí, ktorá ľudí zaskakuje a prekvapuje, že keď napríklad ten chlebík spečú takže do čierna, tak väčšina z nás mala vo zvyku to čierne škrábať dole, že je to karcinogéne, že spálené je karcinogéne. No to platí pri živočišných bielkovinách, čiže meso takto spekať do čierna nie je úplne dobré, ale čo sa týka napríklad, keď spečiete cuketu, alebo si chlebík sa vám tak pripečie na tom grili alebo na tom ohníku, že je taký celý čierny alebo vám spadne do ohňa, tak to je super, mali by ste ho tak vytiahnuť a spapať, lebo v podstate tá spálená chuť posilňuje srdcovo-cievný systém, čiže... Ano, <laughs> vaši... Varím, varím a zrazu zistím, že pečiem. Áno, áno, no to sú takí ľudia, že <laughs> jeden, jeden zo signálov, že nemáte v poriadku srdcovo systém je, že keď varíte, varíte a zistíte, že nevaríte, ale pečiete alebo, <laughs> alebo smažíte to dokonca. Takže keď vám zhorí jedlo, alebo pripálite jedlo, alebo čokoľvek, keď pripalujete, tak platí, že ten srdcovo cievný systém máte slabší. My sme mali raz v, k, vo firme kolegyňu, tak keď aj čaj varila, tak jej prihorel. <laughs> takže, takže to bolo jasné, že ona mala ten cievný systém slabší. No prečo? Lebo papala sladkosti, necvičila Takže tým pádom sa to teličko stále snaží harmonizovať. Takže pri grilovačke každý podľa svojej chuti vôle. No a, a tí, čo nás dlhšie poslúchajú, počúvajú, tak vedia, že ak má niekto veľa ohňa, to znamená, že je mu veľmi teplo, tak samozrejme, keď grillujem si mesko, tak k tomu si urobím nejaký ľadový šalát, aby som stiahol tá, tú horúčosť. Samozrejme, keď mu niekomu býva zima, to sú väčšinou ženy, ktoré majú také tie ruky, nohy studené, tak môžu e, viac takých spečených vecí, môžu si grilovať zeleninu. Nemusia jesť k tomu, že čerstvú zeleninu, aby mi to lepšie trávilo, lebo v podstate to ich bude ohrievať. Čiže aj tu sa dá pracovať s tým, že aj grilovaním môžem to telo vitalizovať, alebo môžem ho poškodzovať. Že vždy je to len o tom, ako narábam s energiami. No, kto vie, čo by na grillovanie povedal taký e, Ernesto Grillo, to bol argentínsky futbalista, ktorý zomrel práve 18. júna pred 27 rokmi, ale sú aj trendy, v roku 2025 uvádzané. Neviem, či ste sa dostali k takémuto rebríčku. Podľa US News a World Report by podľa e, mali byť teda ako najlepšie diety v poradí, tak najúspešnejšou pre tento rok vraj nejaká stredomorská strava na báze celozrných produktov, zeleniny, ovocia, orechov, zdravých tukov, pričom obmedzíte tam červené meso a cukry a dieta tá je už e, roky mimoriadne populárna, ale údajne s rokom 2025 sa spája ako taká, že najdieta. No určite, čo sa týka uh, tej stredomorskej stravy, tak to tam patrí, lebo máte tam samozrejme väčšinou veľa rýb, morské riasy, takže to všetko posilňuje ten srdcovo systém, takže... No len čo my, čo nemáme more, len more starostí tu máme maximálne. Áno, no tak viete, tak musíte z toho mora vytiahnuť rybku, zlatú najlepšie. Hej, ale my vytiahneme maximálne tak nejakú piráďu. Áno, alebo Fica, takže. <laughs> áno, je niekto Fica, niekto Šimečku, niekto zase niekoho áno, iného. Áno, áno. Stále si vyťahneme nejakú takú jedovatú. Áno, áno, no takže treba chytať zlatú rybku. <laughs> takže už viete, že keď ste na rodinej oslave a teraz niekto vyťahne Vica alebo Matoviča alebo, alebo Šimečku, tak mm. poviete, to do prdele s takou rybkou. A, to nemáš, a ona, ti, nemáš... ona vám povie, že za to, že si ma vyťahol, nesplním ti tri želania. <laughs> áno, a strenem ti dane. Máš zaplatené, u, ukáž mi účtovníctvo. <laughs> tak, to, tak, takéto rybičky, to by človek nechcel. To také rybičky nie, to bola aj taká komédia, že hlupak na večeru, to si po- pozrite. A, a to sa normálne bohatí páni bavili na tom, kto väčšieho idiota a, pri, privedie na tú večeru. No a jeden pritiahol takého, že ten potom išiel s ním domov, ten mu zavolal daňovú kontrolu tam k ten, ten zistil, že tam má obrazy poschovávané, nakoniec musel zaplatiť veľké dane, potom ešte ma, prezradil, že manželka má milenca, že on má milenku, to znamená, počkajte, ne, nevadí, viete čo, ja to dorovnám. Ja zavolám, takže volá a teraz, e, že akože z budky a teraz e, no a dajte mi do ruky manžela a on chytil a dal mu telefon, vraví, no a zase ho tá žena dostala. Takže človek sa vie nasmiať a tie stretnutia, keď sme sa bavili aj o grilovačke, aj o čomkoľvek, tak tie posedenia by mali byť o radosti, že my keď sme napríklad teraz uh, sobotu grilovali, tak my sme mali taký, my sme asi dve a pol hodiny sedeli a svokra tá sa tá norma plakala od smiechu, lebo tak ja som začal trepať, začal som to tak prepájať a ja už viem, ako ju viem naštartovať, no tak normálne my sme uh, manželka, dcera, ja a svokra, my sme tam všetci plakali, lebo to ja som začal vymýšľať my máme tak túto jazierko, tak som povedal, že kúpime vám teraz, viete, keď pôjdeme na víkend preč, nafúkame vám bazénik, taký, posadíme vás tam s detkom, pustíme takú kačičku natáčaciu a, a, a budete sa ako detičky tešiť, no tak sme sa tak nasmiali na tom. No, ale aby som a... sa vrátil, ešte, či chcete dokončiť? Áno, a ona už je zvyknutá, lebo vie, že ja trpem hlúposti, ale vždy je lepšie zabávať ľudí a robiť e, šaša zo seba, ako sa proste doťahovať na tom, že vyťahnete teda takú zlatú rybku na F alebo M a hm. potom sa rozčujete 3-4 hodiny, veď o tom by nemali byť stretnutia. Stretnutia by mali byť o radosti, o tom, že so známymi porozprávam, poodovzdávam si nejaké múdrosti, skúsenosti, ale neskončí nejaká grilovačka oslava tým, že sú tam veľké hádky alebo nejaké konflikty, alebo ľudia idú spity ako, e, pod, ako sa hovorí na Orave, že pod obraz Boží. Takže o tomto nemali by byť tie stretnutia a také tie pikniky. No keď sa vrátim k tomu akože trendovému rebríčku, tak po tej stredomorskej strave sa na druhé miesto dostala tzv. daš dieta, založená na konzumácii ovocia, zeleniny, celozrných výrobkov, chudých e, bielkovín a nízkotučných mliečných výrobkov a na tretie miesto tzv. flexitariánska dieta, kde je to teda o prístupe k rastlinnej strave, zameriava sa to na rastlinné zdroje a umožňuje to aj obmedzenú konzumáciu mesa a živočíšnych produktov. Neviem, že či sa to veľmi líši od trendov z predchádzajúcich období, že by to bol zrazu nejaký posun? No, není to posun, ale tu je odpoveď pre všetkých tých ketopaleo, ktorí tvrdia, že ketopaleo stravovanie je najlepšia forma, že je to forma stravovania našich predkov a že vtedy môžete byť vitálni, vtedy vyživujete mitochondrie, vtedy budete zdraví a vtedy e, budete výkonní. Nie, sice dosiahnete nejakú úroveň nejakej zmeny, lebo jedno z pravidel je, keď jete bežne, normálne, urobíte akúkoľvek zmenu v tom jedálničku, tak vždy sa budete cítiť lepšie, lebo tie zmeny väčšinou, keď ľudia jedia bežne, tak jedia všetko. A keď prejdú do akéhokoľvek systému stravovania, tak začínajú určité, pod, určité veci obmedzovať. Takže týchto systémoch keto paleo, tak tam obmedzujete výrazne sladké a sacharidy. Takže samozrejme, že sa budete cítiť inak. Takisto, keď niekto prejde na vegetariánstvo alebo vegánstvo, tak a hlavne vegánstvo, tak obmedzí meso a mliečne bielkoviny, tak takisto ten stav sa bude meniť. Keď začnete jesť viac zeleniny, takisto budete na tom lepšie, ale otázka neznamená, že či sa budem cítiť lepšie, ale či v 80-ke, 90-ke budem vitálny. No a tieto formy stravovania dokazujú, že na tú dlhovekosť, kde tá stredomorská strava tam, kde je, čiže to sú nejaké grécké ostrovy, to je Okinawa, tak tí ľudia tam štandardne žijú 100 rokov be, vo vysokej ako keby vitalite, že ja tiež som videl teraz e, nejaký obrázok, manželka mi ukazovala, že pozri, tu je storočná pani, ale tá pani bola taká, že čo ja viem, 10 rokov vyzerala, že sa nehýbe, že on, ona len čaká, kým ju pochovajú. To je ako keď povedal kamarátov syn, keď sedela jeho mamina na, na tomto, na obede a malý mal, neviem, či 7 alebo 8 rokov a on dal takú vetu, že babka, ty keď zomrieš, tak sa sama zahrabeš. Takže <laughs> deti sú také, ako sa hovorí, že prostoreke. On si to tak poukladal, tak niekde to počul. Takže není to o tom, že život by nemal byť a teraz nech všetci dôchodci, alebo, a to nie je len o dôchodcov, ale to aj o bežných ľuďoch, že my si potrebujeme uvedomiť, že do 30 je mladosť ale po 30 zač- po 30 začína starnutie, v 40 starnete rýchlejšie o minimálne 50 a viac percent. Po 40 sa to zase zrýchli, čiže to máte tak 100-násobne rýchlejšiu formu starnutia a na to, aby to nebolo také extrémne rýchle, aby to nebol taký, že čierny spád, ja hovorím vždy, že po 60 je to čierna zjazdovka, čiže to ide raketovo smerom dole, a väčšinou tí ľudia povedia, viete, ale mne do, pred rokom ešte nič nebolo. Takisto aj auto deň predtým vám ide a na druhý deň máte zadretý motor, keď ste nedoliali olej, tak takisto je to v ľudskom živote, že my sa potrebujeme o náš život a naše zdravie starať. My si potrebujeme vyberať, čo do toho tela dávame a čo nedávame. A ja mám aj z praxe dokázané, že fakt, keď mne prídu ľudia, ktorí relatívne sa zaoberajú zdravou stravou a vždy tam majú dostatok zeleniny, že nejedia veľa sladkosti, nepreháňujú to s mesom, čiže oni majú relatívne takú, že vyváženú stravu, tam je pár detailov, ktorými ich upracem, ale oni zdravotne sú vždy výrazne, že to je tak o 50 a viac percent vitálnejší ako bežní ľudia, ktorí prídu a povedia, ja jem všetko s mierou a, a mne sa nechce cvičiť, alebo toto ma boli, toto ma pícha. Takže bez toho, aby človek bol nejaký odborník na výživu, ale keď len začne používať to, čo sme sa v minulej relácii bavili, sedliatky rozum a uvedomí si, že veď keď chcem jesť veľa bielkovín, tak potrebujem cvičiť. Ak nebudem cvičiť, tak to, čo jem nadbytok, ma preťažuje. Ak jem veľa ovocia, to sú zase cukry, takže mám začať behať, aby sa ten cukor e, spálil, alebo sa bude premieňať na tuky a bude sa mi ukladať tam, kde nechce. Ak budem jesť veľa zeleniny, zelenina neobsahuje veľmi veľa ani cukrov, samozrejme okrem napríklad cvikly, mrkvy, ale štandardná zelenina má tie zložky také, že vyvážené, ak budem jesť každý deň určité množstvo zelenín, obilniny sú celozrné o zložitých cukroch, o energii, kvalitnú bielkovinu, nejaká rybka, chudé meso. A raz do, a raz do dňa by som si dal, že čo ja viem, pásik bio čokolády alebo nejaké a, takú, že ovocia, e, množstvo ovocia, ktoré by sme mali zjesť za deň, je tak jedno jablko, čo nám vojde do ruky, nie 5, nie je teraz, že na záhrade nám rastú jahody, no tak ich jem e, ráno misku, na obed misku, lebo to sú takisto cukry, ktoré telo potom pre, zbytočne budú preťažovať. Čiže ak si vytvorím takúto rovnováhu, tak ja musím žiť vitálny život plný energie a v 90 nebudem dôchodca, ktorý bude prste rozklepaný a s demenciou, Alzheimerom, Parkinsonom, alebo, ale budem proste vitálny človek. Tak hlavne muži zrýchľujú po 40 takým spôsobom, že potom ani nemajú čo česať. Tá rýchlosť, ano, no. <laughs> tá rýchlosť... A, a rýchlosť mužov je dneska dostatočná, lebo tiež keď no. som si pozeral tak keď e, čo manželka ukazovala tú storočnú pani, tak keď som obrátil na druhú stranu, tak tam bol pán, ktorý v podstate v 50-ke zomrel. To znamená, že keď zoberiete, že ja mám teraz 50 a pred sebou uh, biologicky by som mal mať 70 rokov, čo v 70 rokov ľudia väčšinou už zomierajú. Takže zoberme si, o koľko rokov tí ľudia prídu a oni povedia, Veď ja som si život užíval. To čo, 15-20 rokov ste jedli hlúposti, ale život ste si určite neužívali 15-20 rokov, lebo ten život, keď ste takto fungovali a jedli, tak posledných 50 rokov to už nie je o radosti. Vy, toto môže tvrdiť človek vo veku tak od, od 20 do 30, že to ja som si život užíval, Samozrejme v dnešnej generácii to tak je, že od 20 do 25, lebo po 25, keď už tej mladej generácii to telo sa bude rútiť tiež, čiže tie už problémy tam budú nastávať. Takže to sú obdobia, kedy si človek môže povedať, že som si užil, ale to je 5 rokov života. Ja zaplatím daň, že 5 rokov si užívam a potom napríklad 50 rokov presedím v base, to je obrazný príklad toho, keď ľudia jedia hlúposti, mlsajú a potom zvyšok života len trpia. Čiže to je ako keď je telo vo väzení a nemá slobodu a už nemôže robiť to, čo chce. A oni len tak spomínajú, že ho, viete, a keď som bol mladý, tak som aj skočil bungee jumping, aj tam som bol, aj to som bol splavovať. Čiže žijú len z minulosti a nežijú tu a teraz v tom živote v plnej sile, len sa vracajú k tomu, čo bolo. Alebo naháňajú svoje vnúčatá, aby videli ten život, že oni nás aspoň trošku vrátia do života. Čiže to nie je ideálna cesta, ako žiť e, v súlade a v rovnováhe. Tak sú aj takí, ktorí si vnúčata vyrábajú sami v 70. Áno, ale potom, potom keď idú, tak hovoria, no, vnúča, vnúča, čo? A vy, jasné, jasné, lebo vy sa ambíte povedať, že to je vaše, ale problém je, že teraz som počúval uh, tiež jedného psychológa a on hovorí, že uh, tí starší páni, ktorí si uh, nájdu mladšie ženy a keď sú to ženy, že, že, to, má viac, že to je mladšie viac ako 10 rokov, Čiže keď je to 15-20, chudáci oni zomrú, že je dokázané, že oni zomrú o tak 10-15 rokov skôr, lebo v tej v podstate tej mladej musia stíhať, oni musia byť výkonní, to znamená, oni používajú všetko možné, aby ustáli to pri tej mladej. Samozrejme, mladá chce ísť na diskotéku a ten, tá, prepačením ten starý paprda, čo on, veď on už je rád, že večer sa ide uložiť do postielky, ale <laughs> samozrejme musí to zvládnuť, musí s ňou tancovať, takže všetky štatistiky, štúdie, psychológovia dokazujú, že toto nie je úplne optimálna voľba, No ale niekto si vybere takú cestu, že si povie, veď a o čom by bol život, veď pozri, moja žena a tuto je taká, hen taká, toto je mladá krv, to ja budem mladší, vitálnejší. No nie, väčšinou e, tí mladší a hlavne tí partner, partnerky alebo partnery. Samozrejme u žien je to trošku inšie, a, a, alebo iná forma, to už sme rozoberali, ale čo sa týka chlapov, páni opatrne, že či chcete ísť do tohto levelu, lebo to vám vždy bude skracovať život. No, keď sa ešte vrátim k tomu článku, on vyšiel v januári o tých trendoch zdravého stravovania, tak sa premýšľalo aj nad e, tým, že čo budú ľudia najviac riešiť v tom aktuálnom roku tak e, sa počítalo, že na prvom mieste bude povedomie o jedle, to znamená, že pri vstupe do predajne budú premýšľať nad tým, čo si budú vkladať do košíkov. <laughs> Ha, ha, ha asi sa na tom veľa vecí nezmení. Potom, že tou prioritou bude individuálny prístup k stravovaniu, že sa zameriame na počúvanie potrieb nášho tela, aby sme dosiahli nejakú tú harmóniu. Tiež e, sa zvýši záujem o diety, ktoré sú rastlinného pôvodu, ale skôr by som upriamil pozornosť na bod číslo 4, a to sú moderné technológie, ktoré sa už u niekoho stali tou každodennou pomocou pri starostlivosti o zdravie. To znamená, neviem, či ste si pán Planeta všimli, že niekto má tie tzv. inteligentné hodinky, fitness náramky, monitoring spánku a že si to vždy naťúka, joj, teraz presne musím, teraz musím ísť si podriemať, alebo že teraz musím urobiť ešte 200 krokov, aby som si splnil denný limit. A toto tiež je niečo, čo zasahuje ľuďom už do života. No samozrejme, a v dnešnej dobe, že zoberme si, že my sme moderní ľudia, to znamená, a nie, že moderní ľudia, my, sme, my sa radíme medzi najinteligentnejších ľudí na svete a zoberme si, že my sme sa dopracovali k tomu, že a, svetlo, fotobunka nám e, prikazuje, aby sme pred ňou skákali, aby svietila. Čiže zoberte si, že malá žiarovka ovplyvňuje najinteligentnejšieho tvora na svete a skáče pred žiarovkou alebo kýva jej, aby, je, aby mu zasvietila. Čiže ten taký slovenský sedliacký rozum, že zapnem vypínač, ja rozhodnem, kedy svetlo svieti a nie, teraz sa svetlo rozhoduje, kedy bude svietiť a vy mu kývate, mávate. A to isté sú všetky tie výmoženosti. Ja nehovorím, že nie je dobré to používať, ale mať inteligentné hodinky, aby vám pípali, že počúvaj, teraz sa postav a chod sa, pre, <laughs> chod sa prechádzať. Čiže ale zober ale si... už aj, ale už aj choď. Áno, a teraz si zoberte, že vám to povie manželka. No tak poviete, počúvaj, ty drž hubu, ty mi predsa nebudeš hovoriť, že či ja sa mám postaviť a chodiť. Ale hodinky za pár euro si kúpite oni vám začnú pípať a vy sa postavíte a začnete chodiť. Alebo, <laughs> alebo vám vyskočí, že teraz spinkať a vy normálne čuk čuk bežíte a spíte. Čiže my sa dostávame do stavu, že budeme čoraz viac dementní, lebo ak prestávam logicky používať mozog, ak prestávam sám seba počúvať, ale začínam sa riadiť technológiami, tak e, väčšina ľudí, to je taký teraz moderný e, názov, že biohacking, čiže to sú ľudia, ktorí sa snažia na sebe pracovať a žiť dlho, lenže oni sa tak vystresujú, že v skutočnosti prestanú reálne žiť, lebo tam je veľa vecí, ktoré môžete chemicky ovplyvniť to telo, aby nejako fungovalo ale to najdôležitejšia je energia. A ja som ešte nestretol takého človeka, ktorý by tvrdil, že toto robí, že, je, že sa o seba stará a je biohacker a, a vraví, že a z neho ide život, že z neho ide pokoj, z neho ide radosť, z neho ide tá, taká tá rovnováha, e, vyžaruje sila, komunikačné zručnosti. To znamená, toto takého človeka som nestretol, takže ja poviem, ja radšej e, budem robiť si veci tak, ako to cítim. Samozrejme, niektoré veci, také, že hodinky mám, že OK, vedia odmerať, že koľko kalórií spálim alebo také, ale to ja nerobím, že ja spím s hodinkami, lebo si zoberme zase všetky také tie rôzne nástroje, spôsobujú, že oni ten spánok narušujú, aj keď máte... No veď aj odmer... kukučkové hodinky si ľudia dávali do kuchyne, nie do spálne. Jasné, takže... Keď vám to od, začne o druhej v noci kúkať, veď to môže človeka aj šľak trafiť. No ale tým ľudia si neuvedomujú, že a napríklad keď sa aj cvičia energetické cvičenia, tak platí to, že žiadne také, že a ho, a hodinky na rukách a nič taký, že mobil pri sebe by ste nemali mať, čo ale tí ľudia prirodzene porušujú, lebo tak samozrejme hodinky sú prepojené s mobilom, mobil nemáte vypnutý, takže idete do toho, že samozrejme to, to žiarenie cez hodinky sa vám prenáša, takže oni vám, ono vám určitým spôsobom narúša prírodzený spánok. Mm. To znamená, vy keď spíte, spánok by mal byť také, že obrazne povedané, ako spálňa by mala byť ako jaskyňa. Mala by tam byť tma a nemalo by tam byť nič z takých tých moderných vymožeností, ako napríklad, že mobil, televízor eh, a... Nič, iné, čo narúša, také. čiže ani manžel. <laughs> Aha, napríklad, keď viete, <laughs> že je to ruši, rušiaci uh, faktor, tak šup musí do spálne vonku, ano, nič s tým nenarobíme. Začne o druhej ano, píliť ano. drevo. Alebo štartovať traktor, takže... <laughs> Ale sú aj takí, ktorí majú, povedzme, že ešte to ťuťu muťu dobre, však to všetko spolu, ale potom sa v každý presunie do svojej spálne, alebo teda ona zostane tam a on ide spať niekde inde, aby tým chrápaním nerušil jeden druhého? No zase, keď sa budeme baviť o spánku, vždy je to také, že jeden e, ideálne je, keď máte spriaznenú dušu vedľa seba. Čo to znamená? Že keď je spriaznená duša, tak vy ste energeticky veľmi blízko seba. To mm. znamená, že muž je mierne yang a žena je mierne yin. Samozrejme, ak máte chlapa, ktorý takto píli drevo, to znamená, že tam je veľmi veľa jangu, lebo už ste videli nejakého chlapa, kto je na šalátoch, že by takto chrápal, že normálne, že aj medveď by utiekol. Nie. To sú muži, ktorí majú extrémne veľa ohňa, tak preto proste tak chrápu a samozrejme, keď on má toľko veľa ohňa, čiže výrazný yang, tak vedľa seba má väčšinou ženu, ktorá je výrazný jin. No a tá, tá keď aj, čo ja viem, to je ako princezna na hrášku, že ten, keď sa len otočí, tak ona už je hore. Takže samozrejme, oni dlhodobo tento vzťah nemôže fungovať, uh, za normálnych okolností, že spia spolu. Na čučuli, mučuli, tak ako ste povedali, sa v tej spálni môžu stretnúť alebo kdekoľvek inde, ale spánok je zase individuálna záležitosť. Lebo tam napríklad z pohľadu aj čínskej astrológie funguje to, že vy by ste mali vedieť, aký typ ste. To znamená, ak je niekto uh, východný a druhý je západný typ, no tak vy by ste mali spať tak, že ten váš partner má nohy pri vašej hlave, čo zase nie je e, správne a dobré a samozrejme nikto tak nespí. Čiže tam je viacero faktorov, aby som ja dosiahol ideálny spánok a určite nie je taký, že ja si zoberem hodinky na ruky, idem spať, dám si masku na tvár a teraz vytvorím si ideálne podmienky na spánok. Tam je viac ďaleko dôležitejších e, verzií ako len čas spánku, ale aj smer, ktorým spíme, samozrejme osoba, vedľa ktorej spíte, čiže to všetko ovplyvňuje. No a keď som bol na prednáške pána Banáša, tak on povedal, že jeho osvedčený recept na dobrý vzťah a dobré manželstvo sú, že spia v oddelených spálniach, lebo samozrejme tie rozdiely sú, že vždy je jeden citlivejší, a jeden, ktorý má tuhý spánok. Aj u nás doma je to tak, že ja spím ako medveď, že ja môžem zaspať, pri mne môžu piliť drevo. Áno, na manžel... stanici vlakovej kľudne. Áno, hoci kde je to, ja, to ja si viem ľahnuť, že na karimatku niekde na, v, v kuchyni a tam zaspím a sa vyspím úplne do rúžova, mm. kdežto manželka má ten spánok citlivejší. Čiže vždy si to musíte nastaviť tak, aj v rámci spánku, aby to bolo optimálne. A teraz, keď sa bavíme o tom rušivom faktore, samozrejme, ak nemáte napríklad dobrý vzťah a s tým partnerom a nie je to osoba, ktorú milujete, tak jasné, že vy môžete mať aj normálne, že idem spať o 9, presne podľa hodiniek, mám všetky rytmy úplne super, ale tá, ten rušivý faktor, ktorý leží vedľa vás, alebo to, že to, tie hodinky sú napojené na mobil, tá, tak to vám všetko bude ten spánok poškodzovať. Čiže a toto, keď sa bavíte s takýmito ľuďmi a, vravím, a viete, akým, a, akou, a, akým smerom by ste mali mať hlavu nasmerovanú, to znamená, že viete, aký ste typ, či ste zácha, západný, východný, sever, juh, že na ktorý smer, to ľudia vôbec nevedia. Mm. Takže samozrejme, oni spia potom hociako, ako samozrejme nevedia, ako majú usporiadané svoje bývanie, čiže tých rušivých faktorov na spánok je ďaleko viacej ako niekto, kto hovorím si povie, že kúpim si hodinky alebo kúpim si prste na spánok a teraz si to budem sledovať <laughs> a moja fáza spánku je úplne tip-top, takže... Je vám zaujímavé, že existuje karimatka, ale ja som nikdy nepočul ani o karibabke, alebo ešte keď bola dcerou, že bola aj karib dcera, ale rovno... Alebo, ale, alebo kari, kari tato, takže... Alebo kari otec ešte nebol nikde, že Aha. všetci si idú ľahnú na karimatku, tá chudera už musí byť taká ubolená. No, ale sú aj opačné extrémy, že nie sú len takí, čo hlasno spia, ale sú aj takí, že keď sa zobudíte vedľa partnera, partnerky, že sa vám zdá, že vôbec nedýchajú. No jasné, ale tak to sú rôzne uh, poruchy spánku. No a samozrejme, ak trénujete dých a pracujete s dýchom a cvičíte dýchové cvičenia, tak vy spíte tak, že ten partner môže vnímať, že vy ani nedýchate, lebo váš dých je pomalý, plynulý, hlboký. A toto je napríklad verzia, ktoré je takisto veľmi dôležitá. Čiže to je taký ten najvyšší level, že keď sa otočíte a zistíte, že partner nedýcha, ale to nie je preto, že predtým hodinu a už, som... A už sa tešíte? <laughs> nie, to nie je preto, že hodinu predtým som mu sedel s vankušom na tvári, <laughs> takže... A... Ale nesmiete do nej drknúť, že drahá, spíš? Čo ma budíš? Taký dobrý sen sa mi zníval takže, takže ten level je, že normálne ten partner vám spí a, e, nedý, a, a dýcha tak, že vy ho vôbec ani nepočujete, že ten dých je jemnučký, plynulý, mhm. hlboký, takže to je najvyšší level toho spánku. Mm. Samozrejme, čím vo väčšej harmonii vy ste, tak aj vo väčšej harmonii váš spánok, a dokážete spať kdekoľvek, s, s kýmkoľvek. To znamená, že e, aj chrápajúci človek vás nevie vyhodiť z toho celého konceptu. Potom samozrejme sú poruchy spánku, že chrápanie je porucha spánku. A napríklad niektorí ľudia majú spánkové apnoe, to je, že v určitej fáze prestanú dýchať, <gasps> takže potom sa tak nadýchujú, zobudí ich to, takže to hm. majú prerušovaný spánok, potom a, sa A námesační ešte sú. Sú ľudia námesační, sú ľudia, ktorí majú uh, citlivý spánok, čiže čokoľvek pukne, buchne, mm. prichádza ráno smetiarské auto a už sú v podstate už hore. A už nedajú, už nezaspia. A už napríklad nezaspia. Mm. Sú ľudia, ktorí napríklad, keď majú uh, veľa jinú, tak eh, majú Uh, veľa myšlienok, takže zase nemôžu zaspať. Sú ľudia, ktorí sa napríklad v noci extrémne potia, čiže to je zase prejav nerovnováhy. Čiže aj spánok vie popísať, aké sú tam všetky nerovnováhy a toto je jedna z vecí, čo tak či tak môže skrátiť život a múdrosť je, tak ako sme sa bavili, ísť od podstaty. Je fakt vám s prepačením na prd dokonalé hodinky alebo dokonalý prsteň, ktorý vám bude meriať spánok, keď vy ostatné tie základné veci nemáte vyladené. A samozrejme, keď som v spálni, tak nemôžem spať so susedov. No môžem, keď je pekná, samozrejme. No tak spať a, môžete, horšie by bolo, keby ste boli celú noc hore. Áno, takže, no tak ale viete, keď vysvetlíte manželke, že my sme v podstate spali, drahá, Áno, nič sa nedia... Sa, no nič sa nedialo, len sme zaspali. Hej, hej, a ste holi pod perinou. Takže, no tak, tak, áno, to už sú také vedľajšie veci. No, to, no, to sú také, <laughs> to, to sú detail. to je vedľajšia strata, sa tomu hovorí. To je detail. <laughs> Áno, alebo, alebo prišli páni politici a zobrali 20% DPH, čiže akurát im vyšlo na pyžamo, takže... <laughs> No, ešte, ešte jeden bodík tam je v, tejto, v týchto trendoch, ale neviem, že či je to niečo, čo je novinkou na svete, že vraj rok 2025 bude rokom rozmanitosti a experimentovania v kontexte chutí. Veď my to máme domiešané už dlhé roky. Čo ešte sa dá viac pomiešať, ako ja neviem, e, dať ananás do slanej pice a, a podobne, že, že my tu tu experimentujeme už pomerne dlhú dobu. No samozrejme, ľudia budú tým, že nemajú pekný život, čiže oni nemajú uh, obdobia, že by sa smiali, že eh, zoberme si, že ja keď som bol napríklad uh, naposledy, to sú neviem, či dva alebo tri roky v tme, tak je, mne tam prišlo také ako keby taký impuls, že ja už sa budem zvyšok života len smiať, no a ja sa toho držím. To znamená, ja neriešim, že také tie problémy a ťažké veci, samozrejme tie sa dajú vyriešiť, ale vždy so smiechom a radosťou sa dajú vyriešiť viac. Ale ja keď si spomeniem, že napríklad teraz v sobotu, aké my sme mali tu záchvat, že normálne fakt my sme všetci, všetci štyria plakali. Záchranka od... nemusela prísť, ale od, od, od smiechu, ja hovorím, vždy sa smejem, svokre vždy hovorím, že počúvajte, vy mi budete platiť uh, úroky za to, že vás držím pri živote a smiechom a radosťou, takže zase sa smiala pri tom. Takže, a, ale zoberme si, že my sme teraz mali víkend a väčšinou u nás doma to tak je, že v podstate sa nasmejete, že dcera veľakrát tuto leží na podlahe a smeje sa a, a vraj ale vieš, keď toto budeš robiť, tak ani vysávať nepotrebujeme, že ty nám všetko poutieraš, podfukuješ, po, poupratuješ. Uh, e, takisto, keď som bol teraz na jednom školení v Polsku, tak ve- večer sme skončili tak, že normálne tá, čo to viedla, vraví, normálne plakala, vraví, na druhý deň ja mám takú svalovicu a zase, zase som to tam ako keby rozhýbaval. Keď robievame pobyty, že či to je víkend, varenie, očista, tak vždy skončíme so záchvatmi smiechu. Samozrejme, tam ja mám kamaráta Jozefa Zoravy, ktorého pozdravujem, ktorý je samozrejme môj sparring partner a ten vie takisto rozhýbať toto. Takže reálne vždy, keď ja prídem niekde, tak proste tie stretnutia končia, takže sa tam ľudia smejú a zabávajú. Takže o tom, o tom by malo byť eh, nejaké fungovanie a keď človek má takúto radosť v živote, tak váš jedálniček je ďaleko jednoduchší. Vy nejete, takže čo ja viem, že na slaninu si dávate nutelu, to už som počul, takéto kombinácie. <laughs> Alebo jete makovník so šunkou, to znamená, že to sú také, že divočiny, čo ľudia robia a oni si neuvedomujú, oni si myslia, že ja budem mať, viete, mňam, to je taká mňamka, že ja si ten, tie chute sú také, že úžasné a také sa ako keby, že slaný karamel, to je ďalší taký, že divoký úlet. Ktorý... Tak si povedia, viete, dám si najskôr niečo slané a potom karamel, však sa to v tom žalúdku aj tak stretne. Áno, no ale to spôsobuje, že tieto divoké kombinácie spôsobujú, že ja spotrebujem ďaleko, ďaleko viacej energie, a ten krátkodobý zážitok, ktorý mám, čo sa týka chuti, nevyváži tú obrovskú spotrebu energie, ktorá sa za tým skrýva, že ten organizmus to musí tráviť. Lebo si zoberte to ako, že máte svoje účtovníctvo, máte tam kopec papierov a vy to zmiešate teraz s papiermi inej firmy a teraz si povie, teraz to dáte účtovničke, ktorá už tak či tak bola a unavená z toho, že musí triediť papiere a teraz vy zmiešate papiere dvoch firiem, kde vy neviete presne, akou kartou to bolo platené, z ktorého účtu a vy teraz máte dva účty a teraz to komplikovane kombinujete. Takže asi takto to funguje. A účtovníčka ľudia... vám dá výpoveď za to. No jasné, že za normálnych okolností by vám účtovníčka dala výpoveď, keby ste jej nosili, že mám dve firmy a zmiešam všetky doklady do jednej kopy a teraz jej to za každým takto nosím, takže si predstavte, toto sa deje, keď vyjete také tie kombinácie, takéto divoké, že slaný karamel alebo zmrzlina je teraz taká, mm. alebo, alebo si dám, čo ja viem, vianočku so šunkou, to znamená, že to sú také všetko divočiny, ktorý váš organizmus stojí obrovské, ale obrovské množstvo energie, a ak to chcete tak kombinovať, kľudne to kombinujte, veď je to váš život, mm. vaše zdravie. Ale jednu z vecí, ktorú si ľudia neuvedomujú, my sme dostali dokonalé zdravie a život zadarmo a nám stačí sa len on starať a my môžeme prežiť krásny a dlhý život. Ak si ale rozhodneme, že pre mňa sú dôležitejšie iné veci, ako sa starať o to, aká kvalita môjho života je. A kvalita môjho života nie je o tom, že teraz máme leto a idem na dovolenku a tam sú švedské stoly a po dovolenke som pribral 3 kila. Ono by ste neboli na dovolenke, môžeme to nazvať, že rozbíjačka. To znamená, vy ste rozbili celý váš e, metabolizmus, organizmus, zdravie a telo si je veľmi unavené. Väčšinou ľudia po takýchto dovolenkách keď sa vrátia, tak potrebujú ďalšiu dovolenku, čiže vy ste nepodporili to telo, ale odpálili. Čiže zase ste zrýchlili proces starnutia a myslíte na to, že my máme obmedzené množstvo energie. Čiže energiu môžete uh, nejakou formou, a zase je to zdravým životným štýlom doplňať, nejaké množstvo, ale tú základnú, čiže tú zdedenú energiu, ktorá je podstatou vašej E, dlhovekosti. Tu, keď vyčerpáte, zomriete. Preto sa deje to, že niektorí ľudia, a väčšinou mužom sa to deje tak, že oni povedia, mne celý život nič nie je a medzi 40 a 50 zomrie na infarkt alebo mŕtvicu. A preto je múdre sa zamýšľať a začať robiť veci, ktoré sú správne a nedržať sa takých tých svojich dogiem, lebo vysvetľujem, že e, keď som mal ja 25 rokov, tak som jedol inak, ako keď som jedol v 30 ako v 40 ako v 50 Čiže ten môj jedálniček je iný a je nastavený podľa toho, ako telo, aké súroviny presne potrebuje. Mm. Takže na základe toho ho ladím a to je ten správny level. Nie, že OK, teraz som v takomto prostredí a nemám čo jesť, Čiže idem niekde na grilovačku a teraz tu nemám nič jesť, lebo tu všetci len grilujú klobasky a, a stejky, tak to teraz začnem jesť, ale ja mám vysoký krvný tlak, a je mi strašne teplo, no tak si to dám, lebo je to mňamka, no nie, poškodím, no tak si poviem, tak si radšej nedám nič, alebo a, si, keď som múdry, tak si zistím, aká forma grilovačky, aká akcia, prinesiem si niektoré veci a to, že sa mne nebudú zabávať, no tak urobím show tým, že mm. opekám si niečo, čo iní ne, neopekajú. Tak ja som tiež rád, že som zmenil formu stravovania. Svojho času som, keď som mal dva roky, som to ťahal, všetko bral rukami, potom som už začal používať aj lyžičku. Takže došlo k zmene. Mám pocit... A myslel, ja som, mne, mne cvaklo, že, <laughs> že, že v detstve som jedoval také, že boli malé formičky, teraz sú Aj také, to. že väčšie formy a teraz, teraz rovno splechujem, takže ja som tiež zmenil formu. Ja, <laughs> ja, robím, ja robím neplechu. No. Áno, a... Aj, ne, aj po plechu idem. <laughs> Mám pocit, že úvod by mohol byť za nami v tejto chvíli a že by sme sa mohli povenovať trošku aj korešpondencii, lebo posluchači nám opäť prejavili dôveru. Niekedy je to aj zábavné, samozrejme nie nad tými starostiami, ktoré riešia, ale nad tým škriatkom, ktorý tam zapracuje, keď si prečítam aj to, čo mám v úvode mailu od Janky. Našťastie tam nedala mekčeň, lebo že tak ako každý týždeň vás rada picúvam Keby, to by bolo úsmevné, keby sme tam to mali aj s tou diakritikou. Veľ, <laughs> veľká vďaka za dobré rady, ktoré dávate. No a teraz starosti, ktoré popisuje. Môj syn je 4-5 krát do roka prechladnutý, vyplachujem mu nos slanou vodou, do ktorej dám trošku zubnej pasty. Dobre sa vykýcha a po troch, e, zrejme dňoch, je ponádche, ale potom sa zase vráti, že prečo a čo s tým robiť. No prečo? E, urobte len jednoduchú vec, že je veľmi dôležité, aby ste odpo- odovzdali zdravie svojich detí do ich rúk. To znamená, že vysvetlíte, anielik, keď budeš chorý alebo keď budeš chorá, tak ideme do liečebného režimu. A liečebný režim pre deti znamená, ležím v posteli, uh, pijem bylinkový čajík uh, bez medíku, a môžem papať ríšku, e, mesko maximálne raz do dňa, polievočka a e, nič viac a zeleninka k tomu. Žiadne ovocie, žiadne sladkosti, žiaden televízor, žiaden mobil, žiaden počítač. Maminka má svoju aktivitu, ty leškaš v posteli. To znamená, toto je prvý dôležitý krok, lebo si zoberte, že rodičia sa vždy ďaleko viac starajú ako sa starajú deti. Čiže to je prvý krok, že dieťa musí vedieť, že keď ochorie, tak on neochorie preto, že fúkol vietor alebo že zmokol, ale ochorie preto, že do jeho organizmu prichádzajú cukry, mliečne výrobky a tie spôsobujú zápalové procesy. Čiže ak sa chcete, ak chcete zlepšiť stav sinátora, tak mu vyrate z jedálnička mliečne výrobky, lebo mlieko je v tomto veľmi zahlieňujúce, takže preto sa vám tie hlieny a tie sopliky môžu vrácať. Potom druhá vec je sladké, čiže zaviesť, že cez týždeň sa papá ovocie, čiže môžeš jablčko do obeda, banánik po obede, a ak chceš tyčinku, tak budeš hodinu skákať. To znamená, zaskáče si a potom ti môžem dať nejakú tyčinku zdravú. Ak chceš nezdravú, tak dve hodiny. Bodka. To sú pravidlá, ktoré keď to dieťa dodrží, bude OK. A samozrejme, keď chce zmrzlinku, za kopček zmrzlinky je hodinu alebo dve skáčeš. Takže, a on musí najskôr si poskákať a potom si dá zmrzlinku. A vtedy rozhodne, že či to teda sa mu chce skákať, alebo či chce zmrzlinu. Hm. No a keď tieto okolnosti do, dodržíte, no a potom tretie pravidlo je, nedávajte deťom na raňajky ani na večeru chleba, to znamená, ráno by mali mať buď polievky, alebo kaše, alebo vajíčka, z, napríklad môže mať so zeleninou na raňajky a chlebík by mal mať desiatu alebo olovrant, lebo takisto chlieb môže vytvárať hlieny, lebo je to múka. Takže keď tieto tri veci odstraníte, tak odstraníte to, že vaše dieťa bude zahuhňané. My sme mali normálne aj skúsenosť, že keď som vybavoval nejaké veci v banke, tak ten pán, keď sme tam sedeli, tak samozrejme uh, bola so mnou manželka a prirodzene on začal rozprávať, že má dieťa a tak, a že majú sopliky, tak uh, my sme mu odporučili, že nech vyskúšajú vysadiť mlieko a keď sme prišli o mesiac na schvalovanie, na podpisy, tak on hovorí, že neuveríte, to je malý zázrak. Odkedy sme vysadili mlieko, tak malý tie sople nemá, že ďakujem veľmi pekne za takú radu. Takže toto je vec, ktorá vám vie výrazne samozrejme pomôcť. No a potom je až tretí krok, že riešite ten dôsledok, lebo teraz robíte len to, že malý papá určité veci a vy sa snažíte odstraňovať to, čo to telo prirodzene vyhadzuje, lebo sople, hlieny, sú len signál tela, že toto mi vadí, toto ja nechcem, dajte to preč, ide to vonku. No a ukazuje to takto rodičom, že mm. čo máme aj klientov, aj kamarátov, ktorí majú upravené stravovanie, tak ich deti bývajú tak maximálne jeden max, alebo dvakrát do roka, že majú takéto vyhlieňovačky. A ja si pamätám, že dcera, keď bola malá, tak keď prišli také, že sopliky, čo ja, čo ja viem, po roku, tak manželka povedala, jej, tešíme sa, máme nejaký proces očisty, vyhlieňujeme sa, ale že to nebolo také, že každý týždeň, každý mesiac e, sú sople a teraz musíme toto riešiť. No, zaujímavá je hlavne tá postupnosť, že tu sa dáva do vody troška zubnej pasty. V prípade mladého muža, keď už je muž starší, tak sa dáva do tej vody už rovno celá zubná protéza. Áno, áno. Ale tak toto sú možno nejaké také, že babské recepty, Čiže určite tá taká konvička na vyplach nosa slanou vodou je dobrá. Samozrejme existujú aj také eterické oleje, ktoré sú také, že podporujúce. A čo hovoríte, keď veľmi... pri babetkách napríklad to vysávajú tými trubičkami, že si to strčí do nožteka malému babetku a on to potom z druhej strany do seba vzťahuje, že či to je zdravé alebo dobré pre tie deti. To je terapia pre rodiča, to znamená, no, práve, že to je... To dieťa trpí, lebo tam do nosa strká hadičku. No, toto hovorím, že zoberte si, že fakt niekto celý život túži po tom, že bude mať dieťa a potom len určité veci v jedálničku spôsobujú, že to malé dieťa má soplíky, že ono večer plače, že vy to musíte takto hadičkou vyťahovať. Už som počul, že niektorí ľudia to robia vysavačom. Bože, <laughs> to môže aj vyťahnuť aj niečo iné ešte. No jasné, ale teraz si zoberte, že do akého stavu to dieťa sa prirodzene potom dostáva, že čo tam v tom malom dieťati sa deje, že vy obcháte taká veľká hadica teraz a teraz zapnete taký strašný zvuk, mm. že nejaký diablov stroj zapnete, že to dieťa nevie, čo to je za hukot a len preto, že keď to sú napríklad ženy, ktoré dojčia, tak to je len preto, že tá žena konzumuje mliečne výrobky alebo sladkosti, alebo veľa mučných jedál, pečivá, chlebiky, rošteky, pizza, mhm. toto všetko spôsobuje, že tie hlieny sa vytvárajú. No a samozrejme, ona keď dojčí to dieťa, tak to ide do mliečka. Mhm. Takže keď to urobíte, tak hovorím, že my to máme otestované, že my sme s dcerou do určitého veku vôbec toto neriešili a keď bola raz za rok alebo raz za dva, že mala hlieny, no tak manželka povedala, jej, super, paráda. Samozrejme, keď už potom začala chodiť škola, škôlka, či škôlka, škola, tak už sa tam niektoré také tie vstupy boli, lebo e, niekde v podstate sme určité veci v tom tej škôlke obmedzili, ale nechceli sme ju úplne takže odstrihávať. Mm-hmm. Takže tam sa už potom častejšie niektoré tie hlieny objavovali, ale nebolo to nič také, že ako sú klientky, ktoré povedia, že viete, my sme raz mesačne chorí alebo nevieme sa zbaviť nádchy, soplov, takže toto je cesta, ako to viete vyriešiť. Urobte to jednoduchú vec, že vyskúšajte. Samozrejme, deťom môžete povedať, že teraz máme takú liečebnú fázu. To znamená, že budeme vidieť, či to funguje alebo nefunguje. A vám garantujem, že keď vyhodíte na mesiac mliečné pečivo, mu dáte len, čo ja viem, chlebík a na desiatú olovrant, a že raz do dňa a ne, nepapa mliečné a sladkosti klasické, len nejaké ovoci alebo nejaká taká, že ovocná tyčinka, že tam sú ďatle s orieškami tak uvidíte, ako ten stav sa obrovsky zlepší. Samozrejme, keď to chcete podporiť, lebo to je slabosť pľúca hrubé črevo, tak existujú na to, že napríklad chlorelu zaradím Greenwaysovú, aby som pomohol tomu hrubému črevu sa detoxikovať. Takže tie stavy viete eliminovať do takého štádia, že nebudete potrebovať chodiť k doktorovi. Že keby niekto videl kartu našej céry, tak ja neviem, či tam má dva papiere za 20 rokov, že to má možno prehliadky, čo potrebovala na nejaké výlety alebo do školy. Mm. Že to je podľa mňa asi jedna z najtenších kariet, ktorú má, ak nie jediná, v Bratislave, že je normálne dieťa, ktoré chodí a má takúto tenkú kartu a to je dôkaz, že tou prírodnou lekárňou sa všetko dá ošetriť. Len páni, nebuďte zase cynickí voči svojim partnerkám, keď pán Planeta povie e, vyradiť e, mliečne nápoje a také výrobky a všetko, čo s tým súvisí, tak neposielajte preč maminu, lebo si ho nemyslíte, že to je taká stará krava, no? že to s tým nemá nič, e, nejakú žiadnu súvislosť. Tá druhá otázka od Jany, tá sa týka skôr kamarátky, E, lebo má syna, ktorý už dva mesiace kašle, vracia a tiež je prechladnutý. Nemáme vek, ale či sa s tým dá niečo urobiť? No pre, my sme všetky napríklad takéto tie stavy, lebo zoberme si, že dieťa zdedí váš zdravotný stav. Takže keď ja riešim zdravie detí, tak prioritne riešim zdravie rodičov. To znamená, v akom stave máte pľúca hrubé črevo, čiže nemá niekto v rodine dýchacie problémy, alergie, kožné, exémy, po prípade problém s hrubým črevom, zápchy, hnačky. Čiže ja sa spýtam na všetky tieto diagnózy a ak tam zistím, že aha, veď mamina alebo manžel má také a takéto problémy, no tak viete, že to dieťa to prirodzene podedilo, lebo dieťa dedí váš zdravotný stav, čiže tie orgány sa narodia, ale energie môžu mať menej, čiže môže byť také, že manžel alebo manželka boli vždy v detstve veľmi choré, takže to dieťa je jasné, že podedilo tú energiu tých E, tých, tých orgánov, čiže pľúca, hrubé črevo, tak sa potrebujem potom viacej starať a, a ke, samozrejme, keď potom viem, že odkiaľ to fúka, tak potom sa samozrejme upravuje jedálniček. No a platí aj to, že samozrejme sú tam duchovné príčiny chorôb, čiže ak to dieťa dlhšie kašle, tak treba zistiť, že kde je emočne nespokojné, lebo to dieťa na niečo kašle. Mm mal som jednu kamošku a vraví, že mala už mesiac kašle. A ja vravím, že a na čo kašle? A ona, no veď kašle, ale pýtam sa, že na čo? A ona, že kašle takto, pozri. Aha, <laughs> A napodobňovala, ale ja sa nepýtam, ako kašle, ale na čo kašle. A potom jej to došlo, vraví, ja neviem, na čo kašle. A vravím, dávaš ju do škôlky? A ona, že hej, teší sa, nie, že reve ako tiger že ona nechce chodiť do škôlky. Tak hovorím, no tak ty kašle na škôlku, tak sa aj ospravedlň a nájdi škôlku, alebo zisti, prečo tam nechce chodiť. A teda ona ju z tej škôlky zobrala, ospravedlnila sa jej a keď išla domov, tak stretla takú smutnú susedu, a hovorí, že suseda, vy ste čo taká smutná? A ona vraví, viete, neviem, a, lebo ma dali do predčasného dôchodku a ja neviem, čo budem robiť. A ona tým, že ešte nemala škôlku, tak vraví, že viete, nemohla by som vás poprosiť, že na my sme teraz odišli zo škôlky, že budeme hľadať novú, pokiaľ nájdeme novú, nepostarali by ste sa mať cez deň o dceru. No a ráno, keď tie dve dala dokopy, tak nevedela, ktorá sa viac teší, že či tá malá alebo veľká. A malá prestala za, do jedného, dvoch dní kašľať úplne. To znamená, že deti, samozrejme niektoré choroby si spúšťajú aj takto. No a samozrejme veľmi dobrá vec je, keď máte doma deti, tak je koloidné striebro, Koloidné striebro zaberá na 600 až 700 vírusov a baktérií naraz, ale tu platí pravidlo, že samozrejme treba zistiť, že či to dieťa nie je alergické na striebro. Viete to zistiť tak, že to natrete na uh, miesto, kde sa napríklad bere krv alebo na zápestie z vnútornej strany a tam, kde vám idú najviac ciev a žil, a po, postriekate alebo pokvapkate to tým striebrom, ak tam bude nejaká reakcia, začervenanie alebo čokoľvek, tak viete, že striebro mu nebudem dávať, budem hľadať inú alternatívnu uh, formu nejakej prírodnej, prírodných kvázi antibiotík alebo liečby. No a toto je to, čo my sme napríklad vyriešili u našej céry, že vždy, keď napríklad niečo zo školy alebo škôlky, nejaký vírus eh, alebo baktériu si doniesla a teraz to teličko potrebovalo s tým popracovať. No tak sme to vyriešili koloidným striebrom. Takže každá mamička vždy by mala mať doma niečo takéto z prírodnej lekárne. Samozrejme, keď striebro, tak platí, že malo by byť kvalitné, minimálne tá úroveň PPM, PPM no to je koľko tých jednotiek toho striebra tam je to znamená, že tých 50 je také, že minimálne optimálne na to, aby to v podstate zaberalo. Samozrejme, ak si kúpite niekde striebro a je tam čiarový kód, <clears throat> tak je to signál, že ten predajca vôbec nevie, čo predáva, lebo ak vám to v obchode pípnú, a, tak to nie je dobré. Ak vidíte, že to striebro v obchode majú vyložené, tak to takisto nie je dobré, lebo keď k nám prídete na, do planety, E, lebo my v Bratislave na Sabinovskej 10 máme obchod a chcete si kúpiť striebro, tak dievčatá ho majú schované v skrinke v tme, vyložené majú prázdne flašky, na tých flaškách nie je čiarový kód, takže mm-hmm. samozrejme a tretí e, dôležitý faktor je, že keď to striebro otvoríte a nalejete na nejakú plastovú lyžičku bielu, tak je to biele, není to tmavé, nie je to sivé, čiže nemalo by to byť takéto zafarbené. Čiže toto sú všetko parametre, aby ste potom vedeli, že to striebro vie zabrať a samozrejme všetky problémy vyriešite tak, že aj ja keď idem niekde na pobyt alebo na dovolenku s ľuďmi, e, lebo robíme dovolenky v Chorvátsku, tak ja vždy berem so sebou striebro, lebo ak sú tam nejaké deti alebo aj dospeláci, čiže ak ich to zloží, tak ja vždy riešim všetky tieto problémy striebrom, lebo striebro v rámci prírodnej liečby je najsilnejšie antibiotikum. Samozrejme, dneska ale striebro je zakázané predávať na vnútorné použitie, takže ja vždy klientom hovorím, že je to na vás, máte to na vonkajšie použitie, keď sa rozhodnete to dávať vnútorne, my to robíme, to ako to urobíte vy je vaše rozhodnutie, vaša voľba No a keď zoberieme, tak v podstate roky dozadu bežne sa striebro bolo povolené, že normálne aj farmaceutické firmy predávali striebro vo flaške na vnútorné použitie, len potom samozrejme farmaceutické firmy zistili, že striebro je veľmi silné, veľmi účinné, no tak ho zakázali, ale je zvláštne, že zoberme si, že ono je zakázané používať striebro vnútorne, ale pritom sa používajú rôzne obklady, keď sú napríklad, že bercové vredy, otvorené rany, tak sa používajú rôzne obklady, ktoré sú, majú čas, čiastočky striebra. Čiže podľa normálneho zákona by ste ich mohli zažalovať, lebo striebro je zakázané používať vnútorne, lebo ak je otvorená rana, tak to striebro z toho obkladu ktoré vám v nemocnici prikladajú na ranu, tak je, sa dostáva dovnútra, čiže to už porušujú zákon. Takže už dneska aj tá medicína postúpila do toho, že už určité veci, keď chce riešiť, tak používa aj no. túto prírodnú medicínu. Pravá ruka nevie, čo robí ľavá. No, keď prídete do takého obchodu s prepáčením do tomu predávajúcemu poviete, chcem striebro a ani nepípni. Ani nepípni. Áno, Tak. No. A... Tak uvidíme, čo si odnesiete. Možno pipinku si odnesiete. No, píše nám aj naša Milenka, e, teda naša poslucháčka Milena, má otázku na vás. Firma Duolife ponúka okrem tekutého kolagénu vo fľaši aj práškovú alternatívu. Zaujímalo by ma, či má takýto kolagén rovnaký účinok. Môj patogén je chlad, mám oslabenú slezinu a studený sirup s chladničky mi vadí. Nechávam ho odstať pri izbovej teplote aj niekoľko hodín, ale ten práškový mi vyhovuje viac a aj mi chutí viac. Netestoval náhodou Peter Planeta roz rozdiel? Jasné, no rozdiely tam nie sú. A tam je len o tom, že toto je napríklad použité ako keby takéto cestovné balenie, že keď ľudia cestujú alebo e, idú niekde, tak majú. Čiže vy úplne v kľude ten, toto balenie, to práškové je identické tomu flaškovému. Samozrejme trošku zloženie je tam uh, mierne rozdiely, takže keď vám to sedí, chutí, vyhovuje, je to úplne v kľude, v pohode. Čiže máte, ten kolagén je identický tomu, čo je v tej tekutej forme, takže tam sa vôbec nemusíte obávať. No a dobrá rada pre tých, ktorí napríklad vedia, že majú problém s tým studeným, tak štandardne ja keď si dávam kolagén, no tak si do toho vždy prilejem horúcu vodu, lebo vy teraz neriešite enzymy, kolagen sa vám ne, nezabíja teplom, to znamená, že kolagen je bielkovina a bielkoviny takto nepoškodíte, takže úplne v kľude, keď aj máte takéto, že tekuté produkty, tak ja nikdy tie tekuté produkty, ktoré sú z chladničky, nepijem studené, vždy ja si prilievam do toho jemne teplú alebo horúcu vodu podľa toho, a aké množstvo. A, takže samozrejme môžete si to nechávať aj odstať, ale dá sa to robiť aj takýmto spôsobom, čiže úplne v kľude môžete používať aj taký, aj taký. No keď sme pri tom chladení, mrazení, píše nám aj Jarka, dobrý deň. Keď mrazenie ovocia nie je vhodné, je zaváranie lepšie, aj keď je tam cukor. Kedy si sme varili a robili varený nálev, mamine sa to nepáčilo, niekedy chýbal, inokedy zvyšoval, tak začala na studeno na 750 ml fľašu 4 polievkové lyžice cukru, na menšie fľaše 2. Ak má pán Planeta dokonca overený recept, či by mohol poradiť. E, raz som skúsila jablká na štvrťky nakrájané zaliať vodou a povrchu e, trošička soli, e, zavrieť viečko, sterilizovať a bolo tu sol aj dosť cítiť ja nemám moc skúseností, lebo viete, ja som lenivý človek, to ľudia o mňa vedia, že ja keby som mal tráviť leto zaváraním, konzervovaním, na toto ja som strašne lenivý. Čiže Uh, ale sú ľudia a dneska keď si pozriete na internete, tak keď si dáte ako zdravo zavárať, a ako zavárať bez cukru, podľa mňa vám tam vyskočí toľko návodov, toľko receptov, takže funguje to, je to odskúšané. Ak máte Uh, takú, že uh, chcete to nejak riešiť inak ako napríklad cukrom, tak viem, že napríklad my máme v predajni francúzske džemy, ktoré sú konzervované len hroznovou šťavou. Takže keď chcete namiesto cukru klasického bieleho, tak potrebujete používať ovocia, ktoré sú takto sladké, že napríklad zakonzervujem niečo v kombinácii, že polovicu, e, jednu tretinu dám napríklad hrušky, lebo hrušky sú sladké, alebo hrušková šťava. Ale aby ste to nemuseli experimentovať a skúšať, že či sa mi to podarí, nepodarí, lebo keď človek má napríklad 5 litrov čučoriedok a teraz by sa mu to malo pokaziť, tak je ideálne si to pozrieť, kto to štandardne robí. Ja na to presný recept určite neviem, lebo sa vrá, vrá, hovorím, že v rámci leta netrápim tým, že čo by som si zakonzervoval na zimu, a, takže si to pozrite, odporúčam na internete a tam tie o, ideálne návody dostanete a sú to návody, ktoré sú otestované. Viem, že ľudia konzervujú bez cukru aj čučorietky, aj ovocia, ktoré nemajú dostatok cukru, takže je to určite lepšia forma ako mraziť. No a samozrejme najlepšia forma je kvalitná sušička a usušiť ovocie, že to je takisto dobrá alternatíva alebo si z toho viete urobiť džem, takže pohrajte sa s tým, čo vám sedí, vyhovuje a na čo chcete míňať čas a energiu. Keď cukru, tak len so svojím partnerom. Cukru, cukru. Áno, ale nesmie to byť chrapúnik, <laughs> takže le, že, že vám v noci chrápe, lebo to cukru, cukru až tak nebude. No, možno, že aj tam je láska, čo vy viete. No, ešte druhá téma z tohto mailu, že mrazenie brinze tiež je asi nevhodné, mám z farmy májovú, lenže už používajú iné tie syridlá ako v minulosti. Nedá sa ani domáca z hrudky čerstvého syra, keď si človek urobí skladovať ako kedysi, ani nemá takú konzistenciu. No celkovo myslíte na to, že čokoľvek budem jesť, budem získavať energiu, lebo tá najdôležitejšia hodnota v jedle je energia. Potom sú všetky tie ostatné srandy, vitamíny, enzymy, stopové prvky, mikrobiom a takéto všetky tie srandy, probiotika. To znamená, to všetko je až druho, treťo rade. Takže pre vás je najdôležitejšie myslieť na to, že dôležitá je energia. Takže ak ja budem papať brinzu a milujem brinzu a poviem si, že ja chcem žiť dlho, a budem jesť, čo ja viem, 2-3 krát do týždňa brinzu, no tak získam energiu ovečky. No a si zoberte na ovečky, vám stačí jeden pes a jeden pastier so základnou školou a ovláda ovečky, takže vy sa dožijete možno to, to, veku. To, to, to snad nie. Áno, to snad áno. To znamená, že dopadnete tak, ako že príde príde bača za ovečkou a povie, že počúvaj, uh, pomilujem ťa za A jemne, nežne, alebo za B na, na tvrdo a tá ovečka B. <laughs> Takže... <laughs> Ešte by ho prekvapila, keby dala C. <laughs> no, tak, ale to, to, by nemusel, to by nemohla byť ovečka. Takže vymyslite na to, že ovčie veci, kozie veci, krauské veci, vy získate energiu toho zvieratka a ovečky, kravičky sú tupučke s prepačením zvieratka. To nie je inteligentné. To znamená, veď naši predkovia povedali, že pozerá ako tela na nové vráta. Keď vidíte kravičku, ona stojí, žuje. Keď by ste čokoľvek išli jej urobiť, ona bude stať a žuť. Takže ak chcete byť tupučky a chcete byť Matrixom ovládaný, kľudne si papajte ovčie, kozie veci, to znamená úplne v kľude, ale potom sa nečudujte, že neviete riešiť eh, určité životné situácie, eh, rozčulujete sa nad tým, ako tento štát funguje, pritom eh, by ste mohli nájsť iné výhody, ktoré to tá určité, určité zákony a určité obmedzenia prinášajú. Lebo zoberte si, že ľudia schopní, tvoriví, uh, uspeli počas vojny a prežili vojnu, nie? Tí menej úspešní a tie ovičky, kravičky tak skončili a zomreli v koncentračných táboroch. Takže to nie je o šťastí, nešťastí, to je o schopnosti premýšľať a o schopnosti sa prispôsobiť. Takže ja keď mám rád svoju dceru, určite by som ju nekrmil ani kozím, ani ovčím, ani brinzovým a nemusím premýšľať, že aká kvalita brinze je alebo nie je. A to, ak si dá dcera raz ročne brinzové halušky alebo alebo nejakú pizzu na narodeniny, to mi vôbec, ale vôbec, ale vôbec netrha žili. Mm. Dôležité je, čo sa opakuje vo vašom jedálničku. No a ešte sme nespomínali kozičku, takže ak chcete mať bláznivé deti, čo vaše deti sú už dostatočne bláznivé, tak keď ich začnete krmiť kozím mliekom, tak sa vôbec ani nečudujte, čo to dieťa vám stvára lebo ľudová múdrosť hovorí, že koza bláznivá, keď sa nudí, ide sa šmýkať nálad. Takže, že ak, <laughs> ak tak aj chlapi ste... sa vedia pre kozy zblázniť. No. Áno, no, takže <laughs> keď vidíte, že máte mož, možno moc takú a, starostlivú a takú, a, takú jemnú žienku doma, no tak ju začnite kr krmiť kozím sírom, jogurtami, mliečkom, kozím a uvidíte, čo z vašej manželky sa stane. Zrazu zistíte, že, <laughs> že, že to je neuveriteľné. Tu som mal krmiť už dávno kozými vecami. Ale tak, ale takto fungujú energie že odsledujte si to, že zoberme si, že a uzavrieme mliečne výrobky, si zoberte, že Čína nekonzumuje nič mliečne ale v takých tých najrychlejších hrách, ako je ping-pong, Bambington sa Európania len ťažko približujú k eh, tej špičke v rámci eh, týchto súťaží, lebo to sú najrychlejšie hry, čiže máte odpoveď, že asi prečo je to tak, že to nie je genetikou Číňanov, ale to je tým, čo oni jedia. Mm. Dobre, pred rozlúčkou ešte jeden mail, aby sme si vyčistili stôl pred budúco týždňovou eh, večernou verziou relácie, lebo v pondelok budeme mať dátumovky. Napísala nám ešte Andreja, chcela by poprosiť o radu pre švagrinu. Tá má 58 rokov a je po operácii bedrového klbu pred dvomi rokmi. E, pri chôdzi sa veľmi zadýchava, ťažko sa jej dýcha, opuchajú jej nohy, má diagnostikovanú trombózu, že čo na tie opuchnuté chodidlá. No opuchy sú stále záležitosť e, slabších obličiek, čiže vidíte, že doktor urobí operáciu bedrového klbu, lenže problémy s klbami, kostiami, zubami je záležitosť, že vám klesá energia v obličkách. Ak vy tie obličky nezačnete vyživovať, no tak samozrejme k bolesti vy ste odstránili nejakú kontrolku, vymenili ste klb, no tak ale vám začnú opúchať nohy, čo je takisto signál, že tie obličky nie sú v poriadku, čiže optimálne by som odporúčil, že vyradiť sladké mliečne z jedálnička, studené veci, zaradiť silný vývar napríklad z hovedzích kostí alebo slepačí vývar pravidelne, zaradiť, podporovať napríklad E, obličky sú z Duolife sú produkty kolagen prostik, alebo je mumio na obličky výborné, alebo cordyceps, čiže viete si pozrieť, že ktoré z tých produktov by som chcel si zaradiť alebo chcela zaradiť, aby sa to zdravie podporilo a starajte sa o tie obličky močový mechúr. Ja tým, že som zdedil najslabšie obličky močový mechúr, ale tým, že sa o ne starám, tak reálne aj pri diagnostike, keď sám si kontrolujem svoj stav, tak tie obličky už majú len malinkú výchylku. Samozrejme, u mňa ja musím ešte chodiť e, optimálne spávať, čo pri mojej vysokej energii je to ťažko a ešte keď som v úvodzovkách sova, tak sa mi ťažko o 10. ide do postele. Dá, Takže... čaká pani Kolombová. No jasné. No. Takže musím, musím si to ešte toto doladiť a potom prirodzene dostanem ten stav obličiek do úplne toho dokonalého režimu. Mm. Takže každý by sa mal presne starať o seba. Samozrejme toto inak, ja vám zastavím vás tuto, že toto sme kedysi tak neradi počúvali, keď nám niekto povedal, staraj sa o seba. Hej? A dnes, keď to vypoviete, tak by to mal človek tak s radosťou prijať, nie? Áno, veď ale aj keď to poviete, keď vám aj niekto niečo hovorí, tak použite vetu jasné, drahy, lebo môj jeden známy hovorí, že ak nie je niekto ochotný za vás zomrieť, prečo by vám mal dávať rady, aby, ako máte žiť? Takže je na každom človeku, že aj keď mňa sa ľudia pýtajú, že vyradíte ľuďom, nie. Ja len rozprávam moje skúsenosti, z praxe a zo života, čo na sebe dennodenne testujem a zavádzam do svojho života. A tie skúsenosti, tým, že viem, že fungujú, ľudia, keď si to overia, tak sa to takto posúva. A samozrejme, my máme spustu poslucháčov, ktorí tie veci overili. Aj včera som mal na konzultácii úžasnú uh, pani, pozdravujeme pani Táničku a a ona hovorila, že mala určité veci, ktoré u nich doma nefungovali s térou a zaviedla a fun- začali fungovať úplne čarovne. Čiže od tohto sú relácie a od tohto sú tajomstva zdravia, aby vy ste sa skúsili pozrieť na určité vaše životné situácie in z iného uhlu pohľadu. Lebo Einstein hovorí, že robiť veci tým istým spôsobom, a očakávať iné výsledky je definícia bláznovstva. Takže tajomstva zdravia sú od toho, aby ste boli schopní sa pozrieť na určité vaše životné situácie z iného uhlu pohľadu. Čiže ak sa vrátime, ak som po operácii bedrového klbu, berem lieky, nohy mi opúchajú, tak je signál, že asi nerobím niečo dobré. Takže potrebujem urobiť zmenu. Ak neurobím zmenu a budem papať lieky na odpuchnutie nôh, tak som zmenu neurobila a telo bude pritvrdzovať. Čiže múdre je vyskúšať si druhú formu, lebo narastanie tabletiek nie je liečba, ale je to, že sa stávam závislak na liekoch, čo nie je dobré pre dlhodobé zdravie žiadneho človeka. No a aby ste nemuseli tužiť po včerajšku, keď je to dnes už napríklad také zlé aj po zdravotnej stránke, tak ako po včerajšku bude túžiť v pesničke, ktorá urobí bodku za dnešnými tajomstvami zdravia dnešný narodeninový oslávenec eh, Sir Paul McCartney. Takýto Sir môžeme, áno? No, takíto syrovia sú dobrí. To hlavne také tie mladé ženy si povedia, joj, taký syrik dobrý. Takže... Aj keď on má už 83 rokov, no ale... Hej, hej, no veď, ale to je dobré, lebo to už je... Čím starší, tým, tým lepší, lebo dlhšie nevydrží. Takže po... Dobre, Paplaneta, ďakujeme pekne za dnešok, pozdravujeme pani Kolombovu, v pondelok si voláme večer, budeme mať dátum. Dobre, buď, budeme sa tešiť. Pani Kolombová kričí, že pozdravuje. Nech nekričí, nech si chráni hlasivky, lepšie je to počuť v šeptajúcej verzii.